Ezekieli esura ya ikumi Ekitino kya ruhanga nikiruga rwensinga Kanagire kugira nti mbona akisika eiguru yabakerubi ekiri kushusha safiro emyemere kyashusha enketo Niro mkama yagambira omushaija yabaire yajwete kitani ati otaye omu magurudumu agali kuzingoka ahansi yabakerubi oyole amakara gangi gomuliro ogamagalike omukigo kyona agenda okwo nkamulebire omukanya ako abakerubi bakaba bemereere rubajirwa kasi olwa rwensinga olwo mushaje wa kitani yatairemu nakabuga iyo munda ejura ekicho omkama wekitinwa aruga amakerubi agya akishasikya rwensinga rwensinga yona ejure ekichwi nomkama wekitinwa alikumya isa aijura nyakabuga abakerubi bakaba nibatera mapapa nigaulirwa kwemanya rubuga bakumanyire irakali ya ruhanga rushobora byona nagamba Oro yagambire omushaija wa kitani kuiya makara gomuliro omumagurudumu omugati yabakerubi mushaija ogo atarwe nsinga amagurudumu agemerera arubaju omukerubi omo ayema ombakerubi abandi omugati ayimkyo mkono agorekeze amuliro ogwabereguli omugati yabakerubi ayurawo muliro ogwo agukwasa omushaija wa kitani omushaija akwato muliro ogwo aturuka abakerubi abo bakabani bachusha otibaina ekiri kushusha omukono gw'omuntu omumapapagabu kanagire kunagama isho mbona magurudumu gana arubaju rwabakerubi eigurudumu limo arubaju rwabuli mukerubi kandi magurudumu ago gakaba nigashusha amabale ga beruro go gakaba nigashushana uko bonoti eigurudumu liri omulindi kagabere nigagenda buli gurudumu ligenda muwanda gwali mara gatali ku kikama kyonka eigurudumu lyo mumaisho mbali lyalebaga agandi galiondera gatali kukikama kandi amagurudumu ago agabere galio abakerubi eringi zayo nenyoma zago namagudum agogonene byona bikaba bijure amaisho obuzingora amagudumu ago oko naulire gakaba nigeetwa magurudumu agali kuligita buli mukerubi yakaba ino obuso embajuina obuso obwa mbere bo mukerubi obwa kabiri bo muntu obwa kashatu bwentale obwa kana bwenkwaju abakerubi barara bagya iguru ebinibyo bitondwa ebiri kurora ebyo naboyine amwigagwa kebali oru abakerubi babere ni bagenda namagurudumu kabagendaga arubaju kabayimukyaga amapapa kuruganzi kwarara eiguru amagurudumu tigabarugaga arubaju oro bayemereraga obutetengya namagurudumu kutyo oro bararaga eiguru amagurudumu nagogayimukirana nabo iguru enshonga bakerubi bonene nibo babaire nibakoza amagurudumu ago Aho omkama wekitinwa aruga akishasi kyarwensinga ayemerera abakerubi eiguru abakerubi abo bayimukya mapapagabo barugansi barara bagenda nimbabona amagurudumu gabali arubaju bagya bemerera akishasi keki kyo burugayo bakyarwensinga ruwanga wa Isiraeli owekitinwa eri eiguru yabo ebi nibyo bitondwa ebyo naboyine ruwanga wa Isiraeli abiri eiguru amwiga gwa Kebali mara nashuba na manyoko bali bakerubi muliomu akabaino obuso embajuina mapapagana ansi ya mapapago baina ebiri kushusha emikono y'abantu kandi emishusire ya maisho niyo michushire yonene yonene iyo naberemboine amwigagwa kebali buliomo yagendaga atali kukyama